Chunka hanchisniyok kah kapitulo. Disipulong kunapa Jesus pa manyakus hangmanta. Chay kunata ni ruspangme Jesus anak pachata jawarispang nirja. Tay tay, ñam ura chayramunña. Churikitaja hatun chaway ñaya, chaynapi hamtapas kay churiki hatun chanaypag. Churikimanmi huarganki llapayan runapi munaychakunaypag. Chaynapi huasqayki llapayan runakunaman wiñay kawsay hunaypaq. Chay wiñay kawsay niyuqa kanku, sapallanchikap Dios kasqaykita riqsiqkunam. Hinaspa kachamusqayki Jesucristuta riqsiqkunam. Ñuqa matuncharqayki kay pachapi. Ñuqaqa tukuruniñam ruranaypaq kamachiwasqaykita. Taytay, kunan yaha tunchaway ñawpaqnikipi. Chaina hatun chas hama karghane manara paskai pacha kachkapting. pachamanta joaz jaiki una kuna manga, Nyamuya pim ka jaikita. karga, chaime joar ganki, kasukunko, Kuha jachan kuñam to koi ema joaz jaikiga jampa kasganta. Nya mullerru niña joaz Paikunakay atyan kuñam manta chikaptapuni amuskaita. Hinaspam krinko hampuni kachamuaskaykita. ruega ruegakuykeja. Manam kay pachapi waking Ruega wakin runakunapaqchu. Ruegakuykeja huasqallaykipaqmi. Paikunaqa hampama. Tukuy ima kapuqniyqa hampam. Hampa kaqñataqmi ñuqapa. Tukuy chaykunapim ñuqaqa atunchasqa kani mananyam kay pachapiñachu kasaq. Paikunami chaqa kay pachapiraq kanqaku. Ñuqami chaqa amuchkaniñahanwan kuska kanaypaq. Chuya taytay, ataynikiwan yawaq aychaykuy huasqaykikunata. Chaynapi ñuqanchik hina huklla kanankupaq. Kay pachapiraq kaspayqa ataynikiwanmi nanachikurqani huasqaykikunata. Waqaycharqanima, manam mayqan ninpas chinkarqachu. Ichaqaña, chinkananpaq kaqllam. Chaynapi Bibliapa nisqan kumplikunanpaq. Kunanqa amuchkaniñam hampa kasqaykiman. Kay pachapiraqmi nichkani kaykunataqa ñuqapa kusikuyniwan juntasqa kanankupaq. Ñuqaqa ñam palabraykita willaruniña, chaymi paykunaqa wakin runakunapa chiqnisqan kachkanku, mananya kay pachallapaq kasqankurayku. ñuqapas manama kay pachallapaqchu kani. Mañakuykiqa manam kay pachamanta hurqunaykipaqchu. Aswanja diablomanta waqaychanaykipaqmi. Ñuqaqa manam kay pachallapaqchu kani. Chaynataqmi paykunapas mana kay pachallapaqtaqchu. Kikikipaq yachuy anchay chihapwaq. Palabrayki qariki chihapmi. Imaynam ñuqata kachamuwarqanki kay pachapi kaq runakunaman, Chaynataqmi paykunatapas kachani kaypachapi kaq runakunaman. Paykunaraykum kikipuni chuyanchakuni, chaynapi paykunapas chiqap palabraykiwan chuyanchakunankupaq. Manataqmi ñuqaqa mañakuyki, paykunallapaqchu. Aswanqa paykuna ñuqamanta willakuptin iñiqkunapaqwanmi. Taytay, mañakuchkaykiqa paykuna hukllakanankupaqmi imainam Imaynam qanwan huklla kasqanchikpi hinaya, paykunapas huklla ñuqanchikwan kachunku. Chaynapi hampa kachamuasqaykita runakuna krinanpaq. Hatun chawasqaykiman hinam ñuqapas paykunata hatun charjani. Chaynapi qanwan huklla kasqanchikpi hina, paykunapas huklla kanankupaq. Ñuqam kachkani paykunapi, qamñataqmi kachkanki ñuqapi. Chaynapi paykunaqa, chullayanya kanankupaq. Hinaptinmi runakuna yachanqaku hampuni kachamuasqaykita. Yachanqakutaqmi kuyawasqaykipi hinapaykuna kuyasqaykitapas. Taytay, hanmi huarqanki paykunata. Chaymi munani paykunapas ñuqapa kasqaypi ñuqawan kanankuta. Chaynapi hatunchawasqaykita hawanankupaq. Manaraqpas kay pachawnanchasqa kachkaptinmi hamqa kuyawarqanki. Chuya taytay, kay pachapi kaq runakunaqa manam reqsisunkichu. Ñuqa michaqa reqsiki. Huasqayki runakunapas yachantaqmi qam kachamuasqaykitaqa. Yachachirqanin pim kasqaykita. Chaywanpas hinallaraqmi yachachisaq, chaynapi kuyawasqaykiman hina paykunapas kuyanakunankupaq. Chaynataq ñuqapas paykunapi kanaypaq.